Big Apple. Omar, algo anda mal. seguro de la previa. remaniga, tomo todo lo que venga. No me importa una jet, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado los tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y también mente picado. Se anda diciendo el que manzana está pegado. Vive sencillo, pero bien pillo. Conmigo de borracho la guachaban hasta el piso. Yo estoy sin compromiso. Y como siempre estoy activo. Un alto que se me pega porque sabes que al perro se hace duro. Sin disimulo. Tirando los pasos prohibidos a un seguro. Acá que no baila que se quede viendo al Bruno. Y si no hay jugo, se toma puro. Y tomamos del pico, pico, quedamos hasta el pingo, pingo, A ver, bailo changuito, to, to, to, bailando pegadito, to, to, to. Y tomamos del pico, pico. saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo el que manzana está Y tomamos del pico, pico, pico.